باب الصدق باب صدق راستي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين اي مؤمنا تقوای الهي پیشه کنید و با راست گویان باشید والصادقين والصادقات و زنان و مردان راستگو فاذا عزم الامر فلو صدق الله لكان خيرا لهم پس اگر با خدا به راستی رفتار میکردند برایشان بهتر بود عن ابن مسعود رضی الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الصدق يهدي الى البر وان البر يهدي الى الجنه وان الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا وان الكذب يهدي الى الفجور وان الفجور يهدي الى النار وان الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا متفق عليه از ابن مسعود رضی الله عنه روایت شده است که پیامبر صلی الله علیه و فرمود بیگمان راستی به نیکویی می انجامد و نیکویی به بهشت رهنمون می شود و شخص آنقدر راست می گوید تا اینکه در نزد خداوند نامش به عنوان صدیق یعنی بسیار راستگو و درست کردار نوشته می شود و دروغ آدمی را به گناه می کشاند و گناه نیز به آتش دوزخ رهنمون می شود و شخص تا آنجا دروغ می گوید که نام او در نزد خداوند به عنوان کذاب یعنی بسیار دروغگو نوشته می شود عن ابي محمد الحسن بن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك الى ما لا يريبك فان الصدق طمانينه والكذب ريبه رواه الترمذي وقال حديث صحيح قوله يريبك هو بفتح الياء وضمها ومعناه اترك ما تشك في حله واعدل الى ما لا تشك فيه از ابو محمد حسن ابن علي رضي الله عنه روایت شده است که گفت از رسول خدا صلی الله علیه و سلم حدیث زید را شنیده و حفظ کرده ام آنچه که تو را به شک و تردید می اندازد رها کن و به چیزی بپرداز که تو را در شک و تردید نمی اندازد پس راستی باعث آرامش و دروغ باعث دودلی و تردید می شود عن ابي سفيان صخر بن حرب رضي الله عنه في حديثه الطويل في قصه هرقل قال هرقل فماذا يامركم يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال ابو سفيان قلت يقول اعبدوا الله وحده لا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول اباؤكم ويامرنا بالصلاه والصدق والعفاف والصله متفق عليه از ابو سفیان سخر بن حرب رضی الله عنه در حکایت حدیث طولانی هرقل روایت شده است که هرقل گفت پیامبرتان شما را به چه چیزی فرمان می دهد؟ ابو سفیان گفت میگوید خداوند را به یگانگی پرستش کنید و شریکی برای او قایل نشوید و آنچه را که پدرانتان از امور جاهلی میگویند رها کنید و ما را به نماز راستی پاک دامنی و سله رحم فرمان می دهد عن ابي ثابت وقيل ابي سعيد وقيل ابي الوليد سهل بن حنيف وهو بدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من سال الله تعالى الشهاده بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه رواه مسلم از ابو ثابت سهل بن هنیف که از اصحاب بدر می باشد و برخی نیز ابو سعید و برخی دیگر ابو ولید نیز گفتهاند روایت شده که رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمود هر کس صادقانه از خداوند شهادت را بخواهد اگرچه در بستر خیش بمیرد خداوند او را به مقام شهیدان میرساند عن ابی هريره رضی الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا نبي من الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم فقال لقومه لا يتبعني رجل ملك بضع امراه وهو يريد ان يبني بها ولما يبني بها ولا احد بنى بيوتا لم يرفع سقوفها ولا احد اشترى غنما او خلفات وهو ينتظر اولادها فغزا فدنا من القريه صلاه العصر او قريبا من ذلك فقال للشمس انك ماموره وانا مامور اللهم احبسها علينا فحبست حتى فتح الله عليه فجمع الغنائم فجاءت يعني النار لتاكلها فلم تطعمها فقال ان فيكم غلولا فليبايعني من كل قبيله الرجل فلزقت يد رجل بيده فقال فيكم الغلول فلتبايعني قبيلتك فلزقت يد رجلين او ثلاثه بيده فقال فيكم الغلول فجاءوا براس مثل راس بقره من الذهب فوضعها فجاءت النار فاكلتها فلم تحل الغنائم لاحد قبلنا ثم احل الله لنا الغنائم لما راى ضعفنا وعجزنا فاحلها لنا متفق عليه الخلفات بفتح الخاء المعجمه وكسر اللام جمع خلفه وهي الناقه الحامل از ابو هریره رضی الله عنه روایت شده است که گفت رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمود یکی از پیامبران که رحمت و سلام خداوند بر همه آنان باد هنگام رفتن به جنگی به قوم خیش گفت هر آن کس که زنی را تازه به نکاح خیش درآورده و میخواهد با او زفاف کند و هنوز با او زفاف نکرده است و کسی که خانه ساخته و سقفش را کامل نکرده است و شخصی که گوسفند و شتران حامله خریده است و در انتظار فرزندانش است با من نیاید آن پیامبر رهسپار جنگ شده و به هنگام نماز عصر و یا نزدیک به آن به قریه یعنی روستا یا شهر یا مکان مورد نظر نزدیک شده به خورشید گفت تو مأموری و من نیز مأمورم خداوندا آن را بر ما نگهدار. دار سپس خورشید نگه داشته شد تا اینکه خداوند سرزمینی را که میخواست فتح کند بر او گشود قنیمتها را جمع کرد و آتش آمد تا آنها را در کام خیش فرو برد اما چنین نکرد آن پیامبر گفت در میان شما کسی به مال غنیمت خیانتی روا داشته است از هر قبیله می باید یک تن با من پیمان بندد به هنگام بستن پیمان دست مردی به دست آن پیامبر چسبید به آن مرد گفت خیانت در قبیله شما صورت پذیرفته است پس همه قبیلت باید با من پیمان بندد دست دو یا سه مرد از آن قبیله به دست آن پیامبر چسبید پیامبر به آنان گفت خیانت در شماست یعنی شما مرتکب خیانت شده اید پس سری همچون سر طلایی گاوی آوردند چون مال به خیانت رفته را در میان اموال غنیمتی قرار داد آتش آنها را در کام خود گرفت اموال غنیمتی برای کسی پیش از ما حلال نبود اما چون خداوند ضعف و عجز ما را دید ها را برای ما حلال قرار داد عن ابي خالد حكيم بن حزام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فان صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وان كتما وكذبا محقت برکت بیعهما متفق علیه از ابو خالد حکیم ابن هزام رضی الله عنه روایت شده است که گفت رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمود برای هر یک از فروشنده و مشتری تا زمانی که پراکنده نشده اند حق خیار مجلس است و تا از هم جدا نشده اند می توانند معامله را فسخ کنند پس اگر راست گفتند و کیفیت جنس را بیان کردند در خرید و فروششان برایشان برکت قرار داده می شود و اگر عیبی را پنهان کردند و دروغ گفتند برکت معاملهشان از بین می